بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Prvo da poselam i svoje tuzlake. Assalamu dosta novih lica, nisam ja dugo bio u Tuzli, poznajem neku braću. Iako sam puno zauzet, izrazio sam želju da se odazovim Tuzla, to što Tuzla ima nekako posebno mjesto kod mene onaj. Imam fine osjećaje, nosim i uspomene iz Tuzle, tako da ste onaj, da sam večeras vaš gost. Progovorio bi nešto, bilo mi na umu da onaj shodno, da da je to sigurno aktuelna tema i slovi za, za nekakav onaj motu u današnjim društvima i svi se pozivaju na tu riječ činjenicu. A tiče se slobode. Sad kad se mi zapitamo gledajući na opštu globalnu situaciju i slobode govora, slobode razmišljanja, sloboda ovoga, uglavnom svako udara na samo ako se može malo eho da se smanji, ako neko zna onaj. E, I bas. Svako udara po tom bubnju danas. Znači, sloboda. Mi smo mogli primijetiti da i e, sve ove revolucije i ova dešavanja i preokreti u društvima raznim, e, da se dešavaju na toj osnovi prilike, znači svi se bore za nekakvu onaj slobodu koja je došla nakon e, vijekova, pogotovo često se kod nas u školama onaj se daje akcenat na e, taj nekakav srednji vijek i to sve onaj govori se kako jeste Europa je bila u tim crnim danima 16. 17. stoljeće mi smo živjeli tako i mi, naša djeca to uče i to su činjenice znaš kao oni to ne kriju Međutim, mi smo sada progledali, imamo slobodu, imamo znanje, e, medicina je dostigla svoje, svoj vrh. Međutim, u 16. i 17. stoljeću, gdje je druga slika historije? Šta su muslimani radili to u tim, tim godinama? To je procvat bio. 16. stoljeće, 15. ste vi zaboravili Endelus. To se može slobodno nazvati obećani grad, ono, u osn... znači, tada su muslimani bili na vrhuncu svega. I znanja, i nauke, i medicine, i dunjaluka, i uleme, i knjiga i svega. Dok je s ove druge strane bio totalni mrak, zamračenje totalno sunca u Europi i na, na europskom kontinentu. Tako da naša djeca ne znaju u drugu stranu. Pa doživljavaju tu historiju jednolično. Znači samo ova ovamo evropska jeste bilo je tame i onda je to progledalo. Odakle je progledalo? Odakle odjednom da Europi tolike knjige iz medicine, e, tolika nauka napisana, preveli s arapskog jezika. To su bili orient, orientalisti ili, ili tada se možda onaj, neko je se zvao filozofom, neko ovako, uglavnom Preveli su knjige ukradene, otuđene. Nakon krstaških ratova otuđene su i prevedene su na sarapskog na, na lokalne jezike. Da li na engleski, da li na holandski, da li onaj, e, na druge jezike, gdje su onda odjednom dobivali imena naučnika, ovi, ovi, oni Međutim, u isto vrijeme se zaboravilo, zaboravila druga strana historije. Sloboda danas, kako se tretira. Znači, u osnovi sloboda je riječ jasna sama po sebi. Znači, kada kažeš nekome, ti ćeš kod mene uživati slobodu. Slobodu čega? Znači, ponašanja, e, e, jednostavno biti slobodan. Imati svoj izbor. To je nekakva, mnogo se e, pozabavljali i, i razni i teolozi i, ovaj, ljudi koji se bave onaj e, tumačenjem riječi pozabavili se definicijom slobode niko se nije složio na nekoj kompletnoj definiciji koja bi mogla otprilike zato što sloboda kada dobije kada se oduzmu sve E, tako da kažemo e, uzde sa slobode i to je anarhija znači apsolutna sloboda da radiš šta god želiš to je anarhija znači nikoga ništa ne pitaš niko te ne, ne, smije da onaj dirni radiš šta želiš to je jednostavno čovjek koji nema svoje granice i ni u ponašanju, ni prema svemu, ni prema drugima. Danas u svijetu puno kao što smo rekli doživljavamo taj, čujemo često da, da se udara po toj, po riječi slobode i u mnogim liberalnim, onaj demokratskim društvima često ćemo u samom zakonu naići da se govori o slobodi, o pravima, pravo na ono, sloboda na ono. E, što u osnovi islam ne brani. Znači, osnova je u islamu da je insan slobodan. Znači da nije pod nečijom upravom da kažeš da može sa njim da komanduje, da mu kaže sad ustani, sad sjedi, e, sad ćeš urati ovo, sad ćeš urati ono. Znači čovjek se je rodio, rodio slobodan i živi kao slobodan. Međutim, e, kad pogledamo danas definiciju slobode, vidjet ćemo da ta definicija ima dosta svoje negativnosti. Da je definisana na jedan način koji nema svoje završetke, znači nema svoju potpunu definiciju, zdravu definiciju. Šta želim da kažem? Danas se kaže da jedan mladić i jedna djevojka imaju pravo da rade što žele. Slobodni su, znači. Ne smije im se ništa onaj E, uskratiti, moraju sve dobiti ono što žele, zadovoljiti se da li svoje strasti, da li svoje protjeve, znači jednostavno e, pravo na, na slobodu. Dobro, ako je to pravo na slobodu, atakuje negativno na druge ljude, je li to sloboda ili nasilje? Ako je neko slobodan da pije svu noć alkohol, da mu se otvore diskoteke čitavu noć. Noćni barovi, kafane. I on tu provodi, da li bilo muško ili žensko. Cijelu noć ispijajući alkohol koji je njegovo pravo. Šta on ujutru radi? Ili skrene s autom s autoputa, pa sam pogine i svi oni koji su bili sa njim, jer se često šlepaju, niko ne dođe jedan. Idemo u disko, četvero, pa onda često svake sedmice u lokalnim našim novinama, da vam ne pričam o statistikama u svijetu, to je nenormalno. Koliko je možda dnevno ljudi koji su poginuli i u saobraćajnim nesrećama i ne, sličnom zbog alkohola. Ako neće da skrene sa autoputa i pogine, možda će u alkoholu biti nervozan ili prvi onaj koji mu kaže nešto što mu se ne sviđa izvadit će oružje ili ono što je pri njemu ili će ga izuderati ili će ga ubiti vi to znate znači kako ide sa alkoholom ili ovo sloboda ili ovo put ka nasilju sto posto znači svako onaj koji je razumom obdaren ako pogledamo na djelovanju alkohola i smatranjem alkohola majkom svih zala i što jest tako i što jedan čovjek koji e, poznaje poznaje znači djelovanje alkohola a nije musliman ali je realan kada popričaš sa njim potvrdit će ti ovo sve što govori znači ovo nije nevezano ovo je samo vezano za logiku Šta alkohol radi nakon njegovog ispijanja? I Allah ga nije zabranio osim zato što je u njemu svaka šteta. Pa to onda više nije sloboda, to je nasilje prema sebi, jer se time narušava zdravlje. Allah kaže: "Wala bi aydikum ila tahluka." Nemojte sami sebe ubijati. Islam je striktno zabranio i bori se protiv svega što ništi kako pojedinca, tako i društvo. Tako da to nije sloboda. To je nasilje. Prema sebi, kao što smo rekli, iz zdravstvenih razloga, iz toga što on izgubi razum. Allah ga obdario razumom. Dao mu je pamet da razmišlja, da bude pametan, da bude koristan u ovom društvu. On ga sebi oduzme. Kao da kaže, ja rabi ne trebam I onda ako hajvan hoda i ne zna, ne zna šta radi, ne zna za svoje postupke. A da ne kažemo, ako onda nasrne na nekoga drugog, to je već još dodatno. Nasilje gdje se to ne može i to se treba sankcionisati. Slobode imaju svoje granice. Sloboda u islamu i reći ću vam sada i navešću vam e, kakva sloboda je u islamu, kako se tretira i šta je uistinu sloboda. A ovo je kao nekakva vrsta uvoda da vam e, predstavim i dočaram šta se želi ovom slobodom koja se danas svakodnevno spominje. Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio je čovjeka nad ostalim stvorenjima. Dao mi razum, dao mu razne mogućnosti. I to dostojanstvo e, koje Allah subhanahu wa ta'ala dajući čovjeku i time što ga je izabrao da bude halifa, namjesnik na ovoj zemlji i sve mu podredio da umiju slobodu. Omer radijallahu anhu u poznatoj predaji događaju koji se desio u Egiptu kada je sin oslobodioca Egipta cijenjenog ashaba Amra ibn Asa, njegov sin Abdullah trkao se sa utrkavao se s konjima sa stanovnikom Egipta sa koptom kršćaninom Taj momak ga je pretekao u utrci. Ljut Abdullah zbog toga. Ne da podnese poraz od nemuslimana. Jer je tako se predstavio, znači kako je on mogao da mene pretekne, a ja sam sin osvajača Egipta i musliman i tako dalje. Pa ga je udario bičem. Taj kršćanin mladić je znao za pravdu Islama. Jer kada su ashabi, radijallahu anhum, osvajali i ulazili u, gradove i sela, prvo su dostavljali Islam. Znači, bez dizanja oružja na te stanovnike. Kada bi oni to odbili, onda bi im ponudili da plaćaju čiziju, jednom godišnje kako bi ih time muslimani čuvali od svega onoga što čuvaju sami sebe i svoje porodice. Ako i to odbiju, znači odbiju poziv, odbiju džiziju, objavili bi im rat u kojem se često desilo da ti stanovnici kada bi primijetili snagu muslimana ili bi potpisali ugovor ili bi prešli na islam. Međutim, niko nikada ne može da i ne mogu da pronađu neprijatelji Islama, iako to žele. Ne može se pronaći jedan citat gdje se može naći da su muslimani nekoga natjerali da primi Islam. Dok nije slučaj sa drugim vjerama. Danas znamo da orientalisti svakodnevno udaraju na tu, na tu žicu. E, vidite kako ste vi, vi ste osvajači, vi ste kroz istoriju samo harali, vi ste... Onda gdje je Endelus? Gdje je jedna čitava zemlja nestala? I njegovi stanovnici. Ko je pokrstio stanovnike Endelusa? Vama je vrlo dobro poznato kao muslimanima da se rijetko u istoriji našlo neko da je shvatio ovu vjeru din i islam. I zatim je napustio. Toga nema. Herakle kada je pitao Ebu Sufjana Helhum kusun en jezidun. Da li muslimani se povećaju, povećavaju njihov broj ili se smanjuje? Kaže Abu Sufjan, povećavaju se. Kaže, tako je sa poslanicima i sa onim koji ih slijede. I kaže, je li neko kada primi taj islam je li ga napusti iz mržnje, iz nečega? Kaže Ebu Kaže, tako sljedbenici poslanika. Tako da je, ali gdje je onda cijela država Endalus? Pokrštena. I mnoge druge. Gdje je Brazil, braćo? Gdje je Brazil koji je bio obalno gotov 100% muslimanski? Ogro, džamije, bro, mnogobrojne, zabilježeno historijski, moreplovci muslimani koji su prolazili obalama Brazila prije nekoliko stotina godina samo su mogli vidjeti punare. Ste znali za ovo? Niste znali za ovo. Jer znate da mnogo Brazilaca i dan danas nosi muslimanska imena. Brazilka, kršćanka imaju i Medina. Odakle ime Medina? Odakle Brazilcima arapska imena? Odakle da Brazilci baš liče na rape Muslimani bili. Ko je došao? Nakon pada Španije, nakon što su e, krstaši pokrstili Španiju, otišli su da, da se bore tamo i zato Brazilci govore portugalskim jezikom i, bi, bilo je tu svašta. I onda su ih silom prekrstili. Znači, I mnogo broj, mnoge druge činjenice historijske da oni koji danas nama pune glavu i žele da nam kao pokažu da smo mi silnici, da mi natjerujemo druge, da mi smo osvajači nepravedni koji... Ne, ne. Pogledajte historiju, ali historiju sa dva lica znači. Kako historiju sa dva lica? Kao što smo malo prije rekli. Jeste Europa bila u 16. stoljeću crnim danima. Gdje su bili muslimani? Tada su bili najvećom najvećem procvatu. Ako su muslimani osvajali i dobrom voljom ti stanovnici ostajali u svojoj vjeri ili, ili napuštali, primali islam, nikada nećete vidjeti da su muslimani nagonili nekoga i natjerivali da primi islam. I Allah subhanahu wa ta'ala striktno u Koranu kaže La ikraha fid din Nema prisile u vjeru. Nema prisile u vjeru. Ne možeš nekoga natjerati. To je njegova sloboda. Hoće da prihvati din islam, to je do njega. Ako neće, ne smiješ da ga natjeraš. فَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri, Ko želi da vjeruje, neka vjeruje. Ako želi da ne vjeruje, ne mora da biti vjernik. Ima sudni dan. Tako da je sloboda u islamu. To se sada priča o slobodi, slobodi. Međutim, znamo da prije stotinjak i malo više godina da se da kažemo u 16 prodavali robovi na pijacama Londona. Borci za ljudska prava danas, ovih dana, ovih dana su izjavili da u Londonu ima 3000 robova koji danas služe plavokrvnim porodcama. Sada, trenutno, ima u Londonu 3000 ljudi i žena koji nemaju svoju slobodu. Ne mogu da izađu kad oni hoće, ne mogu da rade što oni hoće, ne mogu da osnuju porodce kako oni hoće. Robovi. U 21. stoljeću. Sloboda ruže. Slobode kome? Nama pune glavu da se anarhiramo. Da postanemo, znači, bez dina. Jer nama je din objasnio sve. Kako da se ponašamo. Da uvijek budeš trezven, da uvijek budeš pametan. se ne daš prevariti. Ako imaš hanumu, da je to tvoja hanuma bola nije, čar, nije, nije, sela i čaršije. Razumiješ? Znači oni kada govore o pravima žena, e, pravljenje kao trasa puta za žene, kako bi one bile slobodne, oni ne žele slobodu žene. Oni žele slobodu da dođu do žene. Ste razumjeli? Ne žele slobodu žene, da ona bude slobodna, nego žele da dođu do slobode, da dođu do žene kako bi onda radili sa nje šta žele skoro je čuo sam jedan fin odgovor e, kada se pokreću često kampanje protiv pokrivanja žena i ona nema svoju slobodu i nje, nju muž natjera, ona ne može da svoju kosu pusti da je vidi čitav, čitav zašto ne može njena kosa da, da bude, da ju sunce tako dalje u Americi godišnje preko pola miliona žena se siluje i biva napastovana. Znate šta je pola miliona? To ne, nije pet stotina, pet hiljada, pedeset hiljada, Pola miliona žena, preko pola miliona je prošle godine prijavilo prijavljeno, znači ono što nije prijavljeno Allah samo zna žene koje stide ili neće da kaže rodbina, prijatelj, ovo ono, sakri sramotu, idemo dalje. Zamislite djevojka sa 16, 18, 20 godina, sve žene uopćeno, kada biva napastovana i čak da ne mora biti silovana, samo da pokušaj silovanja, cijeli život će ostati u glavi. Nikada više neće moći da normalno živi da normalno komunicira sa, sa drugim ljudima. To je psihološki stres. Ona će dobiti simptom straha od svega što se kreće. Zar nije tako? U islamu žena ima izbor da se obuče. Niko, niko ne natjerava muslimanke da se pokriju. One su same to odlučile. Zbog čega? Zbog ljepote islama zbog svoje sigurnosti zbog zadovoljstva svoga gospodara koji je stvorio, koji ima apsolutno pravo da naredi i zabrani jer onaj koji je stvorio ima pravo da naredi kao što kaže Allah u Kur'anu i onda kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja juhan nabiju قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن O vjerovjesniče, Reci svojim ženama i svojim kćerima i ženama vjernika da spuste svoje haljine nizase, da se pokriju. Zalike edna en ju'rafne fela To je ono po čemu će se one prepoznavati kao vjernice i neće biti napastovane. Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da žena koja se propisno pokrije i čuva svoj hormet svoje dostojanstvo kao muslimanka, da će Allah staviti između nje i svi ostalih problema pregradu. Neće biti napastovana. Prepoznavat će se po tome i neće biti napastovana. Međutim, žena koja otkrije svoje tijelo, koja se razgoliši, ona tada poziva svakog onoga koji ima bolesti u svom srcu da pokuša sa njom da uradi neko zlo. kada je Allah subhanahu wa ta'ala spustio objavu Kur'ana. To je bilo prije više od 14 vijekova. Tada je Dunjaluk živio u robovlasništvom, znači periodu. Nije se moglo zamisliti život bez robova. On samo ustane i kaže ti ćeš ovo, ti ovo, ti napraviti hranu i on sjedi. Nije se moglo zamisliti. I nema vjere, ni opcije, ni zakona, niti nekoga koje je dao formulu na koji način se riješiti tog vlasništva, Sem Kur'an. Kur'an je ciljano dao propise i obavezom učinio da ako se određeni propusti učine, da za otkup grijeha biva oslobađanje roba. Tako onaj koji greškom koji greškom ubije mu'mina vjernika. Greškom. Greška može biti razna. Baci kamen preko kuće s druge strane, padne kamen, pogodi čovjeka u glavi, ovaj umre. Nije htio. I slično. Znači bez nijeta. Uradio je nešto što nije htio i desila se nakon toga smrt. Da bi se otkupio tog grijeha, od toga, da bi se otkupio od toga, od ubistva sa, sa greškom, mora da oslobodi roba. Čovjek koji svojoj ženi kaže ti si mi danas zabranjena kao što mi je zabranjena moja majka. To je bilo poznato kod Arapa, kod nas toga nema. I dan danas je poznato kod Arapa to. Ne može pri svojoj Hanumi dok ne oslobodi roba. I Kur'an je mudro, Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio opcije. Pogledajte ovdje. Oslobodi roba. Nema roba posti dva mjeseca. Ne može što znači imaju opcije zbog čega? Zato što će doći dan neminovno da će nestati robova. Ovaj radi ono, moraš pustiti roba. Ovaj radi ono, pusti roba. Ko pusti roba, Allaha radi, Allah mu obećava to. Hadisi mnogobrojni da se postepeno riješi problem društva, jer robovi su problem. Znači, jednom insanu zabranjuješ da radi što on želi. Ne može otići na hađ bez tvoje do dozvole. Ne može se oženiti bez tvoje dozvole. Ne može uraditi ništa bez tebe. Tvoj. Čak nije tako sa tvojim sinom. Ali s robom jest. Imaš potpunu vlast nad njim. Kur'an da je odmah došao i zabranio kaže puste sve robove. Ljudi ne pristali. Kao što ne pristali na alkohol. Da je odmah došla zabrana alkohola u prvom ajetu. Da je Allah rekao zabranio vam je alkohol, kanite ga se. Kaže Aisha radijallahu anha u vjerodostanom hadisu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala odjednom zabranio alkohol, niko ne bi prestao piti. Svi bi nastavili piti volimo sve, primili islam, ali alkoholim u dušama. Pa je Kur'an mudro postepeno zabranio alkohol kao što vam je, kao što vam je poznato. Tako da je Islam u svom sistemu, u svom programu postepeno, jedan, na jedan mudar način rešavao problem robstva. Sve ovo vezano za slobodu, braću. Sve ovo vezano za, za slobodu. Znači da je osnova u islamu da čovjek treba da bude slobodan u svom razmišljanju, u svom obhođenju. Međutim, kao što smo rekli, svaka sloboda ima svoje granice. I danas sva ova društva savremena koja govore o slobodi imaju granice. Kakve su to granice? Pretežno su vezane za sam zakon i za vladajuću opciju. Nemoj na to dvoje. Imaš slobodu sve dok, dok ne dođeš do toga dvoga. I onda su oni stavili određene zakone kako bi odbranili to da se ne uzurpira. I onda ćemo vidjeti da na jednu stranu ekstremno, ekstremno daju slobodu, kako pojedincu, tako i društvu. Znači da djevojka čim napuni 18 godina, da može da podivlja, jednostavno da postane divlja. Jedan mladić čim napuni 18 godina, da može da postane sve, ali da nije insan. Dok u islamu djevojka i mladica 18 godina, to su veliki pomagači društva, to su ozbiljne osobe koje su školovane, pametne, pravi muslimani. Kako 18 godina i, i, ludovanje i diskoteke? Pa kaže šta da radimo? Evo vi to sve fino pričate u islamu, maša Allah, ne treba disko, ne treba. Šta da radimo? Evo omladina hoće diskoteku. Pa hoće diskoteku zato što cijel dan cijel dan on u kući provede za kompjuterom i sve gleda osim, osim hajra. Sve što je od šara on vidi. Kako će njegov sklop u njegovoj glavi da bude normalan? Znači njegove one lego kockice u, u, u sistemu, njegovom nikako, njegov sistem je zaražen. Kako će da radi? Ti klikneš onaj miš, kaže neće da otvori. Normalno neće da otvori, ima 50 virusa. Ti njemu otvaraš onaj opciju, opciju onaj, da, da bude normalan, da bude fin, da bude koristan, da bude školovan, da bude dobar svojim roditeljima, da se oženi, da se uda. Ta opcija ne radi. Izađe tamo 404 x. Znači, ne može da upali stranca nikako. Razumijete? Znači, to je kod mladića koji je tako možda odmalena, odgojen i ne daju mu se druge opcije. Dok na drugu stranu vidimo da u istom društvu, možda u komšiluku, možda je čak u istoj kući, dva brata. Jedan je ovaj 404, a drugi je normalan. Klanja pet vakata namaza, odgojen momak. Svugdje se čuje samo hajr o njemu. Koristan ovom društvu. E, niko nije sa njim imao posla da nije rekao maša Allah kako je pošten, kako je fin, kako je odgojen. Zbog čega? Zato što si mu ti dao opcije i zato što on spoznao te opcije i želi da ih da ide onaj tim opcijama. Želi da bude dobar musliman, da bude blizak Allahu subhanahu wa ta'ala jer je islam pazite danas e, u ovim savremenim društvima svega postoji osim duha. Znači ljudi ne, ne znaju šta da rade sa sobom. I onda psiholozi imaju pune ruke posla. Znači danas je najprofitabilnije da se završi onaj neki od ocijeka e, psihologije i po čitav dan primaš ljude, oni se samo žali. Zašto? Zato što su im prsa prazna. Jer je Allah stvorio svakog insana sa fitrom, sa onim osnovnim stvaranjem gdje čovjek voli i naginje ka vjeri. Sam je predat Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači čisto dijete, čisto Dijete kad mu dođeš kažeš Allah, gospodar nas je stvorio, e, Islam, namaz, predani smo Allahu, njemu, njemu je to drago. Razumiješ? Mladiću koji nije iskvaren. On neće da se od tebe opire. Međutim, kaže, opire se u 40. i 50. Ne opiro se Habibi. On je cijel život služio nečemu ako je služio, ako je bio hairlit, to je drugo. Međutim, kročio jednim načinom života i svoj sistem života tako uskladio. Ti njemu sad kažeš treba u džamiju. Kaže, kakva džamija? Kaže, pa kad ću raditi? Kaže, čitav samo da se klanja. I samo kaže, klanjate. A kad izračunaš matematički, pet vakata namaza neće ti oduzeti više od pola sata do četrdeset minuta. Svi pet vakata namaza, dnevno. Gdje je 23 i, pola, i pol sata da radiš ono što kaže. Kaže, vi samo klanjate? Kaže, kaj ćete raditi? Pa, ovaj umet je najviše imao kad je klanjao. Sad se svi žali. Nije Allaham bilo fakir. Kada pogledate onako materijalno, matematički, 1 plus 1 jednako je 2, nikada umet Muhammeda sallallahu alaihi se nije bolje živio. Ja došao sa autom, vi došli sa autom, prevozna sredstva, je liko da ima neko ko je van, od van Tuzle došao, znači izvan, izvan grada. Je li došao na, na, konju, na pješke, da je jutro skrenuo, na primjer, iz, Kladnja, da bi došao na predavanje večeras po Akšan. Niko nije krenuo. Znači svi došli u pola sata. Halali požuri, kaže, sad će Akšan treba na ders. Tako? To je olakšica. To nije prije bilo. Otvoriš frižder, kaže Hanuma, umorna sam, ne mogu ručak praviti, hajde malo ne salame. Svaki dan ti naredi da kupiš salame. Tako. <laughs> Onda veliš ko je izmisli. Prije nije tako bilo. Ako Hanuma ne porani, ne napravi doručak i ručak, danas nema jest. Ako ne stavi pogaču, u, u, u, to je nemoguće bilo. Ne stavi pogaču, nema pekare. Ako ne stavi pogaču, ide kući svojoj mami, jel tako? Nije stavila pogaču, čitav dan smo gladni, ideš mami svojoj, meni ne trebaš. Sad, često, kaže Hanuma, a šporet nešto neće, dobro da grije, <laughs> pekara je 20 metara od kuće, idemo kupiti jel' tako? I to je 50 feninga, 60 ljeb, i ti zadovoljan, i ona zadovoljna, njoj drago, tebi drago, eto. Znači, olakšano nam je. Sa svih strana. Gdje je problem? Ovdje, u srcu. Problem je u zadovoljstvu. Problem je reći alhamdulillah. A to alhamdulillah ne dođe s jezika, pazite. Ti kad osjećaš zadovoljstvo, ti odavde govoriš. Jezik je samo sredstvo za govor srca. Pa danas pitaš čovjeka koji ima auto, ima kuću, svaki dan tri puta jede, ne do Bog da preskoči nešto od, ta tri obroka. I to dobro jede. Pitaš kako je, kaže, se. uff, kako je prije bilo kad Tito bio, kaže, fino su imale plate, ovo je sad je katastrofa. Kakav Tito, ja nisam prije rata, ne znam, ko, mogu vam izbrati koliko sam čokolada onaj pojeo. Sad ti, ono, u selamu, jedan drugom čokoladu i hajde kući u autu jedeš, na drugom sjedištu. Toga nije prije, bilo. Znači, danas se bolje živi, međutim, prije se imalo više zadovoljstva. To jeste, duša je bila zadovoljnija sada ovaj brzi sistem života i, i same ove društvene mreže, ovo sve nas odvodi od Allahovog zikra, od spominjanja Allaha, od povećavanja imana, od učenja Kur'ana. Sve jedan od nas bi bili hafizi Kur'ana kada bi proveli nad Kur'anom koliko provodimo nad Facebookom. Sigurno. Znači Facebook 4 sata dnevno, 4 sata dnevno. Kur'an, ja ti garantujem, inša Allah, za godinu dana hafizi dova u čarsijskoj danu E, Islam je striktno zabranio ponižavanje drugih ljudi. To je strikt, to je zabranjeno, to su grijesi, samo Allah zna koliki. Da ponižavaš drugog brata muslimana. Znači, da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svakoga sa ciljem. Zašto ti da ponižavaš onoga koga je Allah stvorio? Jesi ga ti stvorio? Jesi mu ti dao izgled? Zato je islamu zabranjeno da se čovjek izruguje drugom čovjeku u njegovom izgledu. Allah ga je stvorio, to je njegov rob. Ima svoj cilj na ovome svijetu i nemoj nikoga ponižavati. Ni onog najsiromašnijeg kad ga sretneš putem, reci mu Allah ti dao svako dobro, mogu za nas u džamiju doći. Jer on je stvoren da Allaha obožava. Čim je stvoren i Allah mu dao razum. Ima ljudi koji se rode i čim postane punoljetan, izgubi razum. Lud čovjek. To ima. I umre tako. Taj neće biti pitan svoje, za svoje one postupke. Znači, sa ludaka je podignuto pero, ne piše mu se, ne, ne se ništa. Međutim, na sudnjemu danu imaju e, mišljenja islamskih učenjaka da li će dobiti ispit ili će mu biti rečeno uđe u vatru ako odbije, e, znači odbio bi na Dunjalu, ako pristane, znači bio pokoran po svaku cijenu, Allah subhanahu wa ta'ala ući u džennet, ta će mu vatra biti spas. Helem ne se, znači čovjek je, čovjek je stvoren sa ciljem, sa ciljem. Efe hasibtum Ennema halaqnakum abasan wa annakum la Kaže Allah, zar vi mislite da ste tek onako stvoreni? Reda radi samo. Da samo hodate nalukom i da prođete i zaradite i da nama nećete biti vraćeni. E, šeh e, Ali Tantawi, rahmatullahi alaih, danas sam dobio jednu finu poruku na arapskom jeziku. Jedna njegova izreka, to je bio jedan e, veliki mislilac islamski, preselio Rahmetullah Ali. On je rodom sirijac i onda je morao da izbjegne od tamo tog sistema koji danas ubija braću muslimana. Kaže, kada sam bio mali, pa polazio prvi osnovni, kaže, govorili su mi roditelji, sinko, trebaš sad u osnovnu poć radi budućnosti. Evo, sam se. Kaže, kada sam došao do srednje škole, vele mi, kaže, sad moraš završiti srednju radi budućnosti. Budućnost te čeka, moraš biti školovan. Kada sam završio srednju, vele upiši fakultet radi budućnosti. Kada sam završio fakultet, vele mi, oženi se radi budućnosti. Sve radi budućnosti. Ovo je sad ukratko, ali kad pogledamo osnovu u svom životu, to je tako. Kad dođemo do jedne granice, ostvarimo nešto, vele, hajmo dalje. Budućnost nas čeka, karijera, Kaže, kad sam to uradio, onda mi veli, uradi ovo radi budućnosti, napravi se finu kuću radi budućnosti. Kada sam, kaže, napunio 77 godina, onda, onda sam shvatio da je budućnost, da Allah bude sa tobom zadovoljan. To je budućnost. I da se čovjek trudi i da potroši sve što je u mogućnosti da potroši. Od svog imetka, mladosti, svih sredstava i materijalnih, i onih koji su vidljive i nevidljive. Da potroši ka tome da Allah bude zadovoljan, sa njim, neće izgubiti. Tako mi uzvišnog Allaha. Ko nam je najbolji primjer iz ovog umeta da je tako uradio? Sve je dao sebe, imetak, porodicu, ženu, kće, kćerke, sinove, sve je dao samo ka tom cilju. Allah da bude sa mnom zadovoljan. Ebu Bekr Allahu anhu. Siddiq, čitav metak. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kome si, šta si ostavio porodice? Omer kaže, ostavio sam pola. I to je logično. Dao sam za islam pola, poslaniku sallallahu alaihi sallam i e, nemogloj siromašnoj vojsci, pola sam ostavio sebi. To je baš fino, tako? Za, za Allah sam dao pola, a to ono što mi Allah dao drugu polovinu, to sam ostao da ne ogladnim i dijete, da ne kaže sutra babo, nemam šta pojesti popiti. Dolazi Ebu Bekr, donosi metak. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Maza abqaita li ahlik ya Abu Bakr?" Šta si ostavio svojoj porodici Abu Bekr? Kale: "Abqaituhum Allah wa rasulahu." Ostavio sam im Allaha i poslanika. Allahu ekber. Sebe je dao. Bio je toliko izudaran u Mekke Ebu Bekr radi anhu, radi poslanika sallallahu alaihi kada mu se natovario Kurejšija, mnogobožac, poslaniku sallallahu alaihi vseleme seždi i uzeo je komad platna i htio je da udavi poslanika sallallahu alaihi vseleme. Pa je se bacio na njega Ebu Bekr i strgnuo ga sa leđa poslanika sallallahu alaihi vseleme. Tolike je batine dobio, toliko je bio izudaran da su svi pomislili da će preseliti od toga. Jedini čovjek koji je učinio hijđru sa poslanikom sallallahu alaihi sallam. Znači, to je nama primjer na koji način da dostignemo tu budućnost, tu karijeru. Šta je naš cilj u ovom životu? Evo Bekri imao je metka, imao je porodcu, imao je suprugu, sve. Međutim, sve je to, sve je to davao u službu, službu Islama. Nema kuće koja je doživjela da babo i majka, sin i njegova supruga i unučad od tih roditelja, da svi bili muslimani i da su doživjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem primili pred njim islam osim Abu Bekrove porodice. Tako je bilo kod njega. I babo i majka, i on i njegova supruga i sva njegova djeca i njegova kćerka biva suprugom poslanika sallallahu ve sellem Aisha radijallahu anha svi su primili islam i bile su živi pod jednim krovom, pod jednom kućom tokom života našeg plemenitog poslanika sallallahu ve sellem Rabija ibn Amir ashab Allahu poslanika sallallahu ve sellem i njegov zaslanik Kisri kada je došao šta mu je prvo rekao kada je Kisra upitao šta vi želite, ko ste vi jeste li e, nehabun, znači da, da ste onaj, šta ja znam, nekakvi napasnici, želite naše imetke, želite žene, šta želite? Da vidim ako mogu da vam davne, ako hoćete zlatnike, on zlatnika, ajte kući. Džidna li nuhriđe nasa min ibadeti nas ili ibadeti rabbin nas. Kaže, došli smo samo s jednim ciljem. Da izvadimo ljude iz obožavanja ljudi u obožavanje gospodara ljudi. Jer znamo da je Kisra i ostali e, kraljevi, da su znači, tijeli da se njima ljudi klanjaju, da samo njih slušaju, da, da su oni govorili da su oni onaj, njihovi gospodari i tako dalje. Znači to je bio glavni cilj i to je ova poruka slobode u islamu. Da mi kad ljudima govorimo primite islam, mi im želimo apsolutnu slobodu ovoga i onoga svijeta. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kada je naredio i zabranio, znao je formu insana kada ga je stvorio, šta mu je od koristi pa mu je to naredio, a nešto ostavio na dobrovoljnoj bazi, a šta mu šteti pa je to zabranio. Poput dijeta koje srlja, znači da, da preskoči jednu rupu, a babo zna ubijeđen je babo, zna njegove mogućnosti, malo dijete od tri godine, zna da on nije mogućnost da preskoči, da ako upadne u tu, tu rupu ili će slomiti nogu ili će, će onaj, e, se ubiti. I babo mu ne da čupa ga, dijete oče, dijete ne zna. Mi smo stvoreni sa razumom koji je ograničen. Ne možemo da pojmimo određene stvari. I greška je, greška je onih koji e, žele da nam kažu da razumom, primjer Mu'tazile, smatraju. To je jedna izumrla sekta u islamu. Oni su smatrali da je dovoljan razum da spozna gospodara. Ne treba Kur'an, ne treba sunnet, ne treba objava. Znači, dovoljan je razum da, da sve skonta, da treba i klanjati, da, da ne smije se piti alkohol, da, to je greška. Mi smo ograničeni svojim razumom. Pa onda često kad kažu pa dobro, eto, hajde hajte vi nama objasnite, evo mi sad sve to priznajemo vama, muslimani, prelijepa vam vjera. Međutim, kako vi smatrate da je Allah vječan? Da nema početka. Haj mi još to, kaže, samo me još to ubijedi, postaću musliman. Ne želi on da bude musliman. Razumiješ? Međutim, on ti postavlja to jedno filozofsko pitanje koje, znači, insan, e, kad se nađe ovako, pa dobro, znaš, ja to ne znam, a vidiš da sam to fatio. Viš da ne znaš. Navedite mu ovaj primjer. Taj primjer sam pročitao iz knjige, bila je na bosanskom jeziku, dijalog između vjernika, prijatelja vjernika i ateisti, tako nekako se zvala knjiga, davno, davno sam pročitao. Kaže, primjer insana i njegovog svatanja Allahove vječnosti je poput primjer lutke koja radi na baterije. On je tad naveo na, na ono okretanje, uzvrtalj koje ja ću vam približiti na baterije pošto sad danas lutke na bateriji. Kaže, kada bi imao mogućnost da razgovara sa tom lutkom, tom igračkom, koja kad staviš u nju baterije, pokreniš i ona pomalo voda i ono pišti nešto svijetle oči. Ti joj kažeš, može li išta na dunjaluku? Kad bi ona imala razum i ti s razgovarao. Može li išta na dunjaluku da funkcioniše, da radi, da se kreće bez baterija? Ona bi rekla ne. Nema ništa na dunjaluku što radi, što se kreće, a da nema u svojoj formi, to jest u sebi baterije. Zašto? Zašto ona tako to smatra? Zato što ona ima baterije i ti njoj kad izvadiš bateriju ona stane, ukoči se. I to je njen, njena granica razuma. Ona ne može dalje, ona ne može da pojmi da mi pojedemo danas komad ljeba, napijemo se mlijeka i čitav dan funkcionišemo. I gledamo, i pričamo, i pohrvemo se, i, i radimo razne aktivnosti i i učimo i razvijamo svoj, svoj onaj mentalni znači on ne može to da pojmi ne ne kaže ti imaš baterije samo ti ne znaš nemaš ti baterije imaš jedan drugi, drugi način znači napajanja svog tijela tako je insan insan je stvoren svako od nas zna vrlo dobro datum svoga rođenja znači imao je svoj početak i svi mi odlično znamo da imamo svoj kraj međutim često biva da se ne prisjećamo smrti pa onda to biva razlogom da čovjek radi komada volikog dunjalka, volikog komada, posvađa se s bratom muslimanom i ne priča sa njim više od tri dana i onda se ne podižu njegova djela ka Allah te varake od sve dok se ne pomire. To nam je lahko posvađati se. Des maraka u pitanju kaže, od mene ako dobije selam, kaže, znači, zbog jednog komada dunjalka. Takav je insan. Znači, mi imamo svoj početak, svoj kraj. Kad nam neko dođe i kaže, pa dobro, ima li išta da postoji, a da nema svog početka. Znači, ja vam sad pričam sa, sa vjerničke strane, sa, sa ove opće. Znači, ne, zbog čega? Zato što je on imao svoj početak, svoj kraj. I on tako razmišlja, tako razumije. Međutim, mi smo ubijeđeni. Imamo za to dokaze jake, nepobijene i da su mogli na bilo koji način neprijatelji Islama da nam dokažu da nema gospodara svjetova, oni bi nam to dokazali. I stavljali bi nam svakodnevno to pod nos. Međutim, znaju da ima gospodar svjetova. I da ovo, ovaj svemir i sve ovo što postoji vrlo dobro, odlično funkcioniše i da to ne može da se samo obdržava. Tako da insa ne može to da shvati. Na koji način će to shvatiti? I kad mu dođe šubha, poslanik sallallahu alejhi je govorio o tome. Da će doći šeitan čovjeku i govoriti mu, ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? Na kraju će, kaže, doći s pitanjem, a ko je stvorio Allaha? Kaže, tada je na vjerniku da kaže, tu billahi u rusuli. Vjerujemo Allaha i njegove poslanike. Vjerujemo Allaha da je on vječni. Zauvijek, oduvijek, da sve zna, da svime upravlja. A vjerujemo poslanike, to jest vjerujemo ono sa čime su došli poslanici, ali salatu Vjerujem da ima sudnji dan. Vjerujem da ima džennet, Vjerujem da ima džennet. Vjerujem da je Allah pripremio nagradu za vjernika. Kazno za nevjernika. I zato se vjernik razlikuje od nevjernika. Zamislite da se raspukne nebo i da ljudi vide ajete, da vide džennet, džennet, pa svi bili vjernici. Gdje onda ispit? Zbog čega smo mi na ovom svijetu? Zbog rija našeg pravca Adema, izbačeni iz dženneta bio u uživao, učinio grije, spušten na dunjaluk, zašto? Da bio ispitan i svaki onaj koji dolazi nakon toga. Lije bluakum, ejukum, ahsanu amela, kaže Allah. Allah vam daje život i smrt da bi vas ispitao i dao vam ispit ko će doći sa boljim dijelom pred Allaha. Sloboda u islamu je širok pojam. Ima svoje teze i može se nazvati sigurno velikim naučnim radom. Znači sada apsolutno znači nema, nema e, ni vremena e, ni prostora znači da navedemo sve, sve teze koje se, koje se vežu za slobodu u, kako i pojedinca tako i društva međutim osnove da sloboda pojedinca ne smije da negativno djeluje na na društvo. Niti sloboda društva da, da nikako djeluje i napastuje e, slobodu i život jednog e, pojedinca. E, taj ogranak se tiče znači masaliha i mefasida, to je staklilu mef, e, mefasid, masalih, umanjivanje lošeg i svega što je, što je loše i što šteti čovjeku, a pridobijanje dobroga i ono što, što, koristi, što koristi čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala je dao slobodu i onome koji vlada i onome na kojim se vlada. Dobro znamo u prvoj generaciji muslimana da bi halife kao što Omer radijallahu anhu penjali se na mimbere i donosili pravni zakon, znači, e, kažu ovako od sada ide. Pa bi se znale često, čak i žene, podići kažu ne. Zbog čega tako? Ako Allah kaže ovako, ako je ovo naše pravo i tako dalje. Čak i u doba poslanika sallallahu alejhi ve se to desilo. Što nam daje e, veliki dojam da su prve generacije muslimana baš odgajane na ovome, na ovoj slobodi govora, izražavanja i mišljenja. Znači jednostavno da je to bilo diktatura, Omer radijalahu se penje na, na, mimber, kaže žene od danas ne smiju uzeti osim toliko mehra. Halas, diktatura, zakon izašao. Evo danas ko nas pita za zakon? Ko nas pita da kad se nešto, kad se nešto glasa gore u parlamentu? Niko ništa. Samo jednom čuješ svano zakon, moraš onaj upaliti 24 sata da budu farovi upaljeni, a što bolam po danu vidim dobro, Allah mi dao vid, alhamdulillah, Allah dao sunca, nismo u Holandiji da budu od, od 12 mjeseci, 11 budu oblaci na nebu. Pa onda ništa ne vidiš, u po dana moraš farove, a iako u Holandiji nije taj zakon. Tek kad akšan nastupi, on non stop pod oblacima i kišom. Kod nas Allah dao vazda neka vedrina, ja moram upaliti, Ko izglasali, kaže, gore iznad, mi se moramo pokoriti. Omer radila on kaže od danas, i to sa razlogom, pazite, Omer kada je donosio taj propis, htio da uvede kao zakon, nije on to iz svog čeifa, nego je počeli da mu se momci žale kako se ne mogu da ožene. Žene traže velike mehrove. On je tu i opet kad pogledamo u srži, htio da bude korist društva, da pribavi korist društvu, da se mladići žene i da se djevojke udaju i većinom to babe i mame onaj, dižu rejting kod mehrova, znaš, sine, nemoj ti ispod miliona ići, kakav milion Bog ti dao, vidiš gdje živimo. Ne, ne, kaže, moja šćer toliko vrijedi. Tvoja kćer vrijedi više od miliona, tako mi izvišnog Allaha. Ako je vjernica, ona vrijedi više od miliona. Međutim, i taj momak, vjernik, isto vrijedi više od miliona. Šta njemu fali? Zašto se ne zadovoljiti sa malim mehrom, jednim normalnim mehrom, gdje će žena tu imati poklon bračni kojim je Allah subhanahu wa ostavio znači e, kao njeno pravo a u isto vrijeme da taj mladić e, pribavi sebi hanumu gdje će inša Allah iz toga izaći veći hajr ustaje žena na puhudbe? kaže ja emir al mu'minin nije tako ne može kaže nama je Allah subhanahu wa dozvolio kako mi hoćemo ne možeš ti dozvoliti kaže gdje Kaže Allah kaže u suri Nisa: "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintara." Ako želite da promijenite ženu da da otpustite svoju, a dovedete sebi drugu, a prije toga ste im dali kovčege zlata. Fala ta'khudhu minhu shay'a. da bi slučajno kaže išta uzeli od toga. Mora ona ponijeti sa sobom te kovčege. Kaže ovdje je kaže ova žena, ovdje Emir muminin dokaz da mi možemo uzeti ako treba zlata za mehr. Kaže Omer, ja sam pogriješio, ti su pravi. Halifa jest halifa. I kaže, živjelo se fino. Svi bili zadovoljni s Omerom. Gdje neće? I najveća rupa, najveća rupa u današnjem zakonu i njegova krnjavost zato što nigdje ne možete pročitati u ovolikoj debeloj knjizi u današnjim zakonima da se govori o pravdi. Evo, ja sam donio nekakve citate. Opća prava glasa, sloboda govora, sloboda okupljanja, pravo na privatni, pravo na ovo, jednakost, široko i duboko temeljno gradsko društvo, neovisnost. Gdje je pravda? Jeste sloboda sve da nam se djeca, da, da, nam, da ne možeš nakon 18. svom djetu reći ni prije na zapadu. Smiješ ništa to narediti. I onda kad ispadne naopak, i ako želiš da ga ispraviš, uzmuti ga, odvedu ga u neku, kaže, tajnu kuću, gdje ti ne znaš, ne znaš više nini. I to žele nama da ovdje nametnu. Pa, oni znaju da smo mi ovdje šest vijekova muslimane. Mi držimo do sebe. Mi želimo pravdu. Jeste, sloboda ima kao evo, sad smo naveli i ovo, može se ovome pričat do sutra o slobodi u islamu. I na, na, se i, i, historijske činjenice i, danas i šta se nalazi u Kur'anu i Sunnetu. Međutim, ključni faktor da jedno društvo uspije, da bude zdravo, da bude normalno, da funkcioniše, jeste pravda. Nema toga u ovome danas znaku Neko ima milijarde i na haram način ih je stekao preko mojih tvojih leđa. A neko nema šta da jede, kaže, njemu je kazan u Bihaću, tamo ima ono kuhinja ona narodna. Kakav kazan Bog ti dao? Jel ima milijarde od njeg se uzima zeka 2,5% i daje se toj sirotini. Da ta sirotinja kasnije zavoli tog bogataša. Ti pazi kad, kad imaš u Mahali 200 kuća, stotinu kuća bogataši, ne znaju šta će s parama kopaju rove, dajte bagere, samo da, da idemo ispod zemlje da garaže pravi, toliko auta ima. Dok drugi sto kuća nemaju kako treba šta da jedu. Tako vam Allaha, a koji bogataši ne budu njima udjelivali, davali mu zekata, sadaku i tako dalje. Hoće li se voliti međusobno? Ovaj će ga čekat na snajperu. Siroma. To je normalno. Da se onda probudi i ljubomora i zavisti i mržnja i sve. Zašto? Kaže, ova ima milijone još na haram način na koji je stekao. Ja kaže, nemam ništa. Njegovo pravo, Allah mu ga je dao, nisi ti. I to ono dva posto godišnje. Nije to tvoj metak. To je Allahov metak dao ga drugima. Moraš da dadneš njima iz... Pazi, ne samo iz njihove koristi. Nije samo da siromah ima, imaš i ti korist. Zašto? Jer ti kad onom komši siromahu odneseš dva i posto zakijata, hoće li to mrst nakon toga? Nema teorije kaže, jes mi onaj komšija dobar, dođem jutro, kaže, veli, evo ti, kaže, onaj na hrani, kupi nešto djece. te, znači, on će od tada postat tvoja rana. Šta si uradio? Samo hajr. Očistio svoj metak, Allah s tobom zadovoljan, tu imaš onaj, ona zelena, tačno, komšija te zavolio, tačno, sve je tačno. Pa Islam je sve, mu dao rješenje. Međutim, danas sloboda, pravo, sloboda, pravo, gdje je pravda? Nema pravde. I zato je Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala rekao, i ovo je mudro, kaže Allah će pod, pomoć, pod pomoći pravednog vladara pa makar nevjernik bio. Znači, neklanjane, neće, znači, da čuje ni za što za vjeru. Međutim, pravedan. Ti si uzeo tuđi hak, vrati ga. Ti si uzudaro toga, dođe ovamo. Pravedan. Allah će ga kaže Ibn Tejmi, rahimahullahu ta'ala, uzimajući to iz općih dokaza Kur'ana i sunneta. Kaže, Allah će ga pomoći. A Allah neće pomoći nepravednog vladara, pa makar mu'min bio. Svu noć klanju noći namaz, preko dana bio nepravedan. Neće ga Allah pomoći. Džabat klanjat svu noć i, i, i pustat, suzu na namazu svaki, svaku treći dan, završiti hatmu Kur'ana, a ovamo i nepravedan si, ne vraćaš dugove, kradeš od ljudi, e, ne sudiš pravedno, što će to? To nije vjera. Vjera je pravda. Islam je pravda. Islam je sloboda. Islam je pravo, ali Islam pravda. I to je ono što mi na lijep način nudimo ljudima kao opciju. Na koji način da se zabrani alkohol? Ima način. Ima način kako se zabrani alkohol. Kako da se zabrane grijesi? Koliko bi se samo umanjili grijesi prema Allahu subhanahu wa ta'ala samo da se alkohol skloni sa ulica? Tako ili nije? Sigurno preko 50% grijeha se radi nakon konzumiranja alkohola. Da li u malim velikim dozama? Koliko bi se to umanjilo da se zabrani? Na koji način se zabrani? Liter konjaka, sto maraka. Ko će kupiti? Neće niko kupiti. Nakon nakon akšama nema točine alkohola. Hoće narod da spava, ne, nemoj da vrištiš. Ujutro samo smiješ pitu se na ujutru. Ko će se na ujutru piti? Neće niko. Za godinu dana svi prestali piti alkohol. <laughs> Razumijete? Znači, na jedan normalan način mi možemo reći sad, e, mi ćemo dovesti, e, staćemo, znači, staćemo na vlast i rećemo ljudima, slušaj, ko danas popije alkohol, dobit će po leđima. nećete nikom slušati. Napravit će ljudi revoluciju, ubit ćete za dva dana. Pa je ali na jedan konkretan način, praktičan, kao što danas imamo onaj, što, ove pomake, što svi, svi, sve vjernike raduju pomaci u Turskoj, da li ekonomski, da li na tom planu i tako dalje. Na jedan praktičan način u 21. stoljeću gdje je kriza na sve, na, sve strane, taj insan polako radi, e, kaže, uh, kaže on, puno griješi, Kaže i on išto, kaže, tamo radi ili završio, kaže, školovanje vani. Kaže, malo, malo negdje pogriješi. Kaj je bolje onaj brat, kaže, musliman što zna samo tri sure Kur'ana, sjedi u kući, kaže, on manje griješi od njega. Pa jest ovaj ništa ne radi, normalno ne možeš griješiti. Ti sjedi danas u ovom čošku, sjedi, čitav dan, samo šuti. Hoćeš li griješiti? Neš griješiti. To je normalno tespih u ruku, zikriš tu, ne griješiš. Međutim, čovjek radi, hoće da bude od koristi društvu, hoće da pomogne ovo, hoće da napravi zgradu, hoće za etime, hoće za sport, hoće za kulturu, hoće da... Normalno će pogriješiti. Zato postoji stikfar. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi kad vi ne biste griješili prema Allahu, Allah bi vas uništio. Ču znači uništio. Da. Uništio. I kaže, doveo bi drugi narod koji bi griješili, kajali bi se. Molim Allah te baraka ta'ala da nas poduči svakom hajru, da nam e, omili rađenje dobrih dijela, da nam omrzi omrzne griješenje prema njemu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane, ma gdje oni bili, da dadne rahatluk svakom bratu muslimanu, njegovim prsima, da nahrani gladne, da napoji žedne, molim Allah baraka wa ta'ala da se smiluje našim očevima, našim majkama, umrlim muslimanima i muslimankama, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u još, u još ljepšem društvu na sudnjemu danu i u džennetu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا الله سبحانه